Da se samo podsjetimo, od prošli put naveli smo, naveli smo definiciju na arapskom jeziku i e, terminološku definiciju miješanja spolova. Naveli smo riječ ihtilat u arapskom jeziku što znači miješanje muškaraca i žena, da je to došlo u šerijskim tekstovima. Naveli smo nekoliko e, rečenica, izreka, govora e, nekih od učenjaka o toj temi, <clears throat> pa smo završili e, kompletnu temu sa, sa, e, sa misionarima, pozivačima, savremenim, koji su napravili poremećaj po ovom pitanju u islamskom umetu, a to je da su pozivali E, pozivali u miješanje spolova, odnosno da to nije po islamu, po šarijetu zabranjeno, pa smo naveli e, iz raznih oblasti e, i sfera života određene ljude ili grupacije koje su, koje su pozivale na miješanje spolova i negirali da je to zabranjeno u islamu, u šerijatu. Pa uz Allahovu pomoć večeras mi namjera da, da govorim, direktno uđemo u srč teme, a to je da spominemo ajete Eh, iz kojih su učenjaci zaključili zabranu miješanja spolova, također hadise, otprilike neki 4-5 ajta koji govore o toj temi, eh, onda oko eh, osam hadisa, ima ih više, naravno mi ćemo svesti na one koji imaju direktniju, direktni ukazuju na, to, na taj propis. Nakon toga ćemo spomenuti govore nekoliko učenjaka iz sve četiri mezeba po tom pitanju, što znači da su četiri mezeba e, po tom pitanju na istom stavu. Također e, govore i e, određene izreke učenjaka savremenih o toj temi i na kraju da bi završili temu sa, sa određenim poznatim argumentima, dokazima sa kojima dokazuju oni koji imaju suprotan oprečan stav onom ispravno, a to je zabrana miješanja spolova onome u čemu je zabranjeno. Spomenut ćemo to taj takozvani tahrir mehal neza, odnosno oko čega su uh, eh, razileze eh, mislim ovo savremeno razilaženja ne prošlo i eh, da bi na kraju završili sa određenim šubhama koje su iznesene sa kojima se pokušava opravdati pitanje miješanja spolova muškaraca i žena. Da ponovim, znači tačka oko, oko koje se spori E, savremeni učenjaci, naravno velika većina je na stavu onome čemu su bili prvi učenjaci ovog a, za, a to je zabrana mišljenja spolova, tačka na oko koje se spori je jedna od četiri stanja. Znači, naveli smo prošli put prvo stanje, a to je da se pomiješaju muškarci i žene, e, muškarci e, sa ženama kojima su oni mahrami. Oko dozvole ovog zajedničkog miješanja, znači suprotnih spolova nema, e, nema razilaženja učenjacima. E, drugo stanje, da se pomiješaju muškarci e, sa ženama kojima oni nisu mahremi sa neopravdanim šarijaskim ciljem poput, e, poput toga namjere da radi neki od harama, pjevaju, plešu, e, ašikuju, zabavljaju se ili, e, ili, samo to da, se, da zajedno se druže, da budu a što, sa ciljem jel, upoznavanja, druženja i tako dalje. Oko zabrane ovakvog, ovakvog vida miješanja muškaraca i žena nema razilaž učenjacima. Treće stanje, a to je da, dođe, da, da se dođe u situaciju da se pomiješaju muškarci sa ženama, kojima oni nisu mahrem, međutim to miješanje bude ograničeno i usputno. E, poput e, traženja nekih stvari, prenošenja e, informacije, traženje fetve od učenog, kupovine, prodaje i tome slično. Znači da bude ograničeno miješanje i usputno učenjacu na stavu da je u ovom stanju dozvoljeno e, da je dozvoljeno miješanje. Obično ovo sve bude na u slučajeva bude na javnom mjestu da je dozvoljeno ovakvo miješanje. Četvrto stanje, a to je ono oko koje se učenjaci razilaze, a to je e, miješanje muškaraca i žena e, kojima, kojima muškarci ti nisu mahremi, da bude direktno miješanje, da bude ciljano i da bude da dugo traje da bude ciljano, da budu zajedno, znači da bude direktno, a ne da bude između njih zastor, bilo, bilo jel, platno, paravan ili zid ili tome slično, eh, i da, da to duže traje. Eh, uz mogućnost, znači uz mogućnost da izbjegnu takav vid, znači moguće je da izbjegnu takav vid eh, zajedničkog druženja, kupljanja. Ovo je to o, kojim govorimo, oko kojih se spojili neki savremeni pozivači u miješanje spolova. Znači ovo je to pitanje na čemu su e, prvi učenjaci ovog umeta bili skoro pa složni na tome da je to zabranjeno. Klasični primjeri ovakvog miješanja to su znači u školi, u osnovnim školama, srednjim školama, na fakultetima, e, na radnom mjestu i treći primjer to su ova vrsta e, sjela i druženja gdje se, e, gdje ljudi koji su uvjeri ili nisu uvjeri pomiješaju zajednički sjede. Imaju nekakve skupove zajedničke gdje se pomiješaju muškarci i žene. <clears throat> Pod naravno ulazi ovo što mi imamo u praksi, što se, e, što nažalost još mnoge porodice, oni koji praktikuju vjeru nisu to riješili, a to je kada dođu e, nekom u goste na sjelo i kako to već ko naziva, pa zajednički sjednu da zajedničko sjednu, znači e, muškarci i žene zajedno sjednu u istom mjestu, u istu sobu i zajedno razgovaraju, e, zajedno razgovaraju, razminjuju mišljenje, gledaju jedni u drugu i tako dalje. E, nažalost, ovo još uvijek je prisutno u mnogim porodicama. Mnogi brakovi koji kad se vratili vjeri, a kada nisu ovo u početku, samo početku riješili, ni dan danas to ne mogu riješiti, e, da li zbog toga što im roditelji ne daju, hoće da, da, prekinu vezu sa njima, prijete im svašta ako, ako tako budu razvajali e, muškinje, ženskinje, da li zbog toga što se stide reći rodbini, rođacima koji su uvijek dolazi pa i sad nastave dolaziti, da li zbog komšija i tome slično, E, ili što, što sve to šeitan opet jel, na svoj način odradi. Uglavnom, mnogi porodce, govorim u našim redovima, nisu riješili ovo pitanje zabranjenog sjelinja i sjedenja. Postavlja se ovdje pitanje naravno kako, kako mogu, kako može neko ko praktikuje vjeru, poziva se na, na, na sunnet, e, tvrdi za sebe da je na, na izvornom islamu, a da zajedno ode nekom na sjelo u goste i da zajedno sjedi sa ili više njih ili sa suprugom svoga svoga brata muslimana, zajedno sjedi i gledaju jedni u drugo, razgovaraju, kao da je to sasvim normalno i u redu. E, pa imamo razne kombinacije tu. E, neki, neke porodice, e, stid ih je da sjedi tako pomiješano kad dođu, kada mu dođu u goste braća i sestre neke a, a, ali kad dođe neko od, od, komšija, rodbini i tako dalje, onda sjede zajednički jer kažu kako ćemo mi, bi jel, prekinuli sa njima rodbinske veze ako bi to ako tako ne bi, e, ako bi tako postupili, primijenili ovaj propis i tako dalje i onda im naravno u ovom slučaju odgovara ovo ovi odgovara stav ovih e, pozivača u miješanje e, suprotnih spolova. Naravno, zašto namjerno se zadržao na ovom pitanju? Zato što je to, e, što je to velika boljka naše dave gdje mnogi brakovi nisu riješili ovo pitanje nisu riješili ovo pitanje od samog početka vraćanja u vjeru e, zbog ovih spomenuti stvari ili neke treće, e, četvrte ili pete stvari koje nisam naveo. A naravno potpada pod ovo zabranjeno, zabranjeno miješanje spolova. Kada dođu gosti, e, treba se, znači, to je, to je od, od ovih, četvrtih četvrtog slučaja zabranjeno sila, treba da se razvoji muški od ženski i nije dozvoljeno da zajedno sjede u istom društvu. zetak se ovdje može napraviti samo kada dođu, jel, ako bi došli neke starije osobe, nane ili neka rodbina od starijih osoba ili ako neko od nas ode u goste u tuđu kuću i ne može praviti raspored u tuđoj kući, e, da ode samo radi toga da bi održao rodbinsku vezu ili da bi nešto odradio posao pa, pa, na određeno vrijeme kratko sjedne, obori pogled, ne gleda, ne gleda žene koje su u tom, u znači samo privremeno i naravno da, da skrijene, da stavi do znanja da, E, da takav vid sjedenja da nije ispravan šerijski, da ga treba promijeniti i tako dalje. Ako, ako bi on htio da dođe sa suprugom, da traži, da se razdvoji i tako dalje, da se to riješi, da znaju svi, za e, svi jedno za sva vremena od naše rodbine prijatelja, da prilikom naše zjarete susreta mi ne sjedimo skupa, ne sjedimo zajedno, nego odvojeno. Odvojeno muški, odvojeno ženski, e, a na što se vraća ova tema o kojoj mi govorimo prošli put smo spomenuli znači da imamo, da nije tačno, da nije došlo u šarijetskim tekstovima čak i ova riječ miješanja e, muškaraca i žena došla je, znači spomenuli smo e, u tom kontekstu dva hadisa, jedan u Buhari, jedan, jedan kod Ebu Davuda koji govori o tom zabranjenom miješanju. A sad ćemo za lahu pomoć krenuti, spomenuti koliko se dadne od šerijaskih argumenata, prvo ajete pa hadise, pa onda krenuti onako kako sam ja naveo da ćemo večeras obraditi pod tematikama koliko se stigne od svih ovih tema da, da spomenu što je najbitnije. Prvi ajet sa kojim učenjaci dokazuju zabran miješanja spolova, a to, to je u suri Ahzab, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَاسْأَلُوا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ Kaže, kada tražite nešto od njih, ovdje je riječ o ženama poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, došla naredba, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže, kada tražite nešto od njih, neku stvar, nešto, kaže, tražite to od njih iza zastora, iza pregrade. Dalike atharu li kulubikom, kaže to je čišće za vaša srca i za njihova srca. Eh, ovaj ajet, kažu mnogi učenjaci koji su govorili o ovoj temi, kažu je, je vrhunac jasnoće i preciznosti u zabrani, u zabrani i upozorenju na zabranjeno miješanje spolova, oni koji nisu jednima, jedni drugima mahrem. A to se prvenstveno znači, odnosi na ono što imamo u školama, na univerzitetima, eh, na, mjestima, na, na radnim mjestima ili u sjelima i skupovima eh, koje imamo u kućama. E, kaže Mohamed Amin znači iz ovog ajeta su, e, naravno doma da naglasim, iako je riječ ovdje o ženama poslanika sallallahu alaihi kao što kažu e, skoro svi mu fesir, jel, da ovaj propis se odnosi na ostale žene muslimanke, min babil eula, kao kaže, preče da se na njih odnosi, ako je ovo došlo naredba samo došla naredba ženama poslanika a mi znamo koliko su one bile čiste i poštene po pitanju toga da im može prići šeitan po pitanju ovog miješanja, kako tek onda, jel, kako bi tek trebale druge žene da se, naravno one trebaju da se ugledaju na žene poslanika sallallahu i kako bi one tek trebale da se ovaj propis, znači još preći je da one, da one slijedi ovaj propis. Uh, uh, Ibn Đarir Taberi, Ibn Kathir spomenuli su ovdje da je s ovim ajetom naređeno da se napravi uh, da se napravi znači pregrada E, da se e, razvoje muškarci od žena, da se razvoje muškarci od žena prilikom komuniciranja e, koliko je to moguće, osim u nužnim situacijama. Kaže Mohamed Amin Šenqiti, kaže Jufemu min min muhalefet il marufe fi usul, kaže bedelile hita fil aje, kaže razumije se iz jednog pravila Uh, iz usule fiqa mefumul mukalefe, uh, znači uh, uzimanje, zaključivanje u, u suprotnom razumijevanju ono što je došlo u direktnom tekstu, a to, a to je, kaže, enel ihtilat u ademul ihtiđab enđesu wa akdaru li kolubikum wa kolubihin. Kaže da je miješanje muškaraca i žena, i e, e nepravljenje, e, nepravljenje između njih, muškarac žena, naravno muškarac koji nisu mahrem tim ženama, kaže da je to enđes, da je to prljavije i ogavnije za vaša srca i za njihova srca. Je tako došlo u ajtu. Znači čistije i bolje za vaša, za njihova srca da, da to bude iza zastora kada imate neku potrebu i trebate je riješiti, e, a kaže obrnuto tome, znači da je, da to predstavlja, znači e, ako neko misli, znači ajet ukazuje, znači ako misli, neko misli pa dobro ja sam čistog srca, ja mogu, jer zbog čistog srca ja mogu da komuniciram, mogu da gledam koga hoću objaviti, ovaj, daleko od toga da bi nešto ružno pomislio, a kamoli da bi dalje išao, tako dalje. Znači, e, ta priča pada u uvodu, jer e, došlo je u ajetu da je, da je, e, da je čišće za vaša i njihova srca, znači vaša i naša i srca, i srca žena poslanika sallallahu da se da to bude i za zastor. Ako je to sa ženama poslanika sallallahu kao što su one primjenjivale jel, nakon objave ovog ajeta, kako je onda sad našim ženama jel jel, koje bi trebalo da se ugledaju na njih da slijede njih u ovom propisu. Uh, uglavnom ovaj ajet ukazuje na propisanost razdvajanja muškaraca i žena. Sljedeći ajet sa kojim učenjaci dokazuju uh, propisano, koji, koji se spominje u kontekstu ajeta, uh, ajetu sure Ali Imran, فَلَمَّا وَدَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَدَعَتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا وَدَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى uh, Ovaj ajet, iako govori o ali Imran govori o narodima šerijatima prije Islama, eh, on podržava onaj propis koji je došao, koji je došao u šerijetu, eh, a to je u ajcu kaže nakon što je rodila nakon što je rodila dijete, eh, Marijem, rekla je, treba trebini vadatu hanuta, kaže, gospodar moj, ja sam rodila žensko. Wallahu a'lam bima wadat kaže Allah e, zna dobro, jel, najbolje zna šta, šta je ona rodila, zekeru kelunsa, a nije muško kao žensko. Jedno od tumačenja o, ovog ajeta je to, kao što kaže Ibn al-Arabi, e, i kao što kaže e, Razi, u u, obojica u svojim tefsirima, kaže značenje ajeta, ovo, ovo zadnji dio, ovaj dio, nije muško kao žensko, je u tome što je Merjem htjela dijete koje rodi, jel, ona se zavjetovala, zavjetovala se da, ona, da ono izmeti, čisti e, e, harem ili hram. Pa kaže, e, nije isto kad se rodi muško i žensko. Pa kaže Ibn Arabi, moguće da ode značenje, kaže da, da kaže, imratu la tasluh li muhaletiti riđal E, žensko, kaže, ne odgovara da se miješa sa muškarcima, jer ovo dijete koje ona zavjetovala, jel da, da pravi izmetu u, u hramu, e, ono je žensko, a, nije muško kao žensko. muško se može miješati, e, može miješati sa ljudima, dok je žensko ono koje se ne miješa s ljudima. U tome je poenta. Znači, e, kaže, enel mrate la taslim fi kaže, zbog toga, kaže, što žensko ne odgovara da se miješa sa muškarcima Kaže, wal ihtikak ili mustamir bain ar mrati i zbog toga e, što bi, e, što bi žensko, znači, neprestano bilo u kontaktu sa muškarcima koji dolazi na to mjesto. I zbog toga ne odgovara, nije na istom stepenu, znači, po ovom pitanju, leisa zekaru kalunsa nije, e, nije muško poput ženska. To isto, to isto navodi Imam Razi u svom, u svom tefsiru. Dalje ajet koji govori uh, koji, u ajetima koji govori o, uh, iz koji se razumije uh, zabrana miješanja spolova, a to je 31. ajet sure Nur koji inače govori jel, o, o hijabu, pokrivanju lica, i u kontekstu toga ajeta je spomenuto pred kojim osobama je dozvoljeno da žena, da žena bude otkrivena. Da bude otkrivena, odnosno da se otkriva kao pred svojim mahremima. E, pored mahrema koji su nabrani tu u ajetu, mahremi su znači one osobe koje ne mogu oženiti tu ženu do sudnji dana. Za, trajno, je zabranjeno da je, da je oženi. Oni su e, toj ženi mahremi. Tu spomenite i sljedeće osobe. Kaže, evi tabi'ine gajru ulil irbeti min riđal. E, ajet govori o tome kome je dozvoljeno da uđe, da vidi tu ženu, da boravi zajedno sa tom, sa tom ženom o kojoj je naređeno da se pokrije. Pa kaže, jedna od skupina tih je, kaže, oni, kaže tabe ine, oni koji svakako boravi u vašim kućama, boravi, kaže, gajru eh, ulil urbet min ređal. od muškaraca, eh, ulil irbe, eh, kaže nabas to su, kaže, ljudi, kaže, osobe muškarci koji la šahvetelehu, koji nemaju spolne potrebe, nemaju strasti ili kao što kažemo Muđahid, uh, huval ili osobe, kaže, koji, koji, eh, koji nisu, eh, koji, eh, koji su izgubile, izgubile pamet, maloumne, imaju određenu dozu poremećaja u mozgu. Uglavnom, riječ je o osobama koji nema, ili nemaju strasti ili su malo, malo maloumne. Oni mogu ući kod Uh, Pojenta je ovdje znači uh, da, da se iz ovog razumije, kao što kažu uh, neki učenjaci, razumije se iz ovog znači da ostalim koji, koji imaju, koji imaju šehu, imaju strast, imaju spolnu strast, da njima nije dozvoljeno da ulazi kod ženi, da borave sa njom. Ovdje govorimo o ciljanom, namjernom boravku, sjedinju, gledanju i tako dalje. Također u nastavku spomenuta druga vrsta, znači ovo je sljedeći ajd, tifli ledine lem ala Ili kaže dijete E, koje još nije spoznalo stidno mjesto kod žena. E, I njemu je, do, njemu je dozvoljeno da ulazi kod žena. Njemu je dozvoljeno da ulazi kod žena. E, na koga na koje se dijete odnosi? Znači misli se na dijete. Na dijete imaju dva tumačenja kod mufesira. Jedni, jedni učenjaci kažu da, su, da je to u stvari dijete koje, koje ne razumije E, koje razumije, znači još nije dosto, došlo na stepen svijesti e, da raspoznaje e, kod ženi njene dijelove tijela, ne razumije šta su kod nje kukovi, grudi i tako dalje, ne razumije te stvari i ne konta čemu to služi. Pa kaže, i, tako, i tu stvar ne prenosi, kada ode s s muškarcima, ne opisuje tu ženu muškarcu, ne opisuje svome ocu, svome starijem bratu i tako dalje. Znači, zbog nerazumijevanja te stvari, ne prenosi te stvari, ne zanima, ne interesuje ta stvar. Znači, E, otprilike to bude negdje, zavisi od djece, 7, 8, 9, 10 godina. Ili, ili drugo tumačenje, e, da, da kod te djece sami se još nije pojavila strast, spolna strast. E, jedno i drugo ispravno, jedno i drugo tumačenje mu Fesiri spominu. Uglavnom, pojenta je ovdje. Znači, da djeca koja postanu punoljetna zrela po i zabranjeno da ulaze kod ženi ko žene kojima oni nisu mahremi. E, onda ona manja djeca, to je otprilike e, kad postanu puno, to je 12, 13, 14 godina, zavisno od, djeteta do djeteta. A onda manji, e, ako je manji godina, znači, onda su učenjaci Ima Imam Ahmed kaže, kada dostigne 10 godina ne treba dolazi kod žena. Neki učenjaci kažu, zavisi od mjesta, sredine i vremena u kojem se živi. To je tačno, jel? Nije isto ko savremena doba kada djeca mogu vrlo rano da, da, da gledaju preko televizora, emisija, filmova i tako dalje, da upoznaju stvari, poimanje žene i uloga žene i njenog tijela da mogu to razumjeti kao u, davna vremena kada su jel kada se vodila računa o tome djeca nisu ulazili kod žena i nisu to razumijevalo osim kada jel kada se približi e, punoljetnosti pa zavisi od vremena do vremena, jel? U svakom slučaju, pojenta je ovdje, mi govorimo ovdje o miješanju muškaraca žena. Ako u ovom ajetu se navodi E, da mogu djeca koja znači još nisu spoznala e, e, ne, ne poimaju stidna mjesta stidne dijelove tila kod ženi ili svejedno da, da i oni požele ta mjesta ili da opišu nekom drugom ta mjesta na tijelu ženi da oni mogu ulaz kod ženi to znači, e, u suprotnom smislu, znači da oni koji to razumiju, e, koji imaju spolnu strast, koji su punoljetni, da njima nije dozvoljno da borave kod žene. Da nije dozvoljno da borave, da budu sa njom u njenom društvu i da borave kod nje. A ovo je direktno ova tema o kojoj mi govorimo, a to je miješanje spolova. E, znači, samo suprotno obrnujemo značenje koje je došlo u ovom ajetu. Otprilike ovo su ajeti koje su učenjaci spomenuli, iz kojih se može razumjeti zabrana miješanja spolova. E, što se tiče, e, ima i drugi ajetak čije značenje je indirektno ili ajeti govore o e, o, poslanicima, vjerovjesnicima ili događajima koji su bili prije islama a to je tema za sebe, spomenut ćemo poslije inšala. Od hadisa koji su došli po ovom pitanju, spomenuti da ima nekih osam hadisa koji, koji vrijedi spomenuti. Prvi hadis je hadis e, koji bilježi, uh, bilježi Buhari Muslim svoja dva sahiha od Uqba ibn Amira radijallahu anhu. Kaže Allahu poslanik sallallahu sallam rekao e, i jakum vad dohul ala nisa. Čuvajte se ulaska kod žena Fekala ređulo min ensar, pa je rekao neki čovjek od ensari, ja rasulallah, efer eitel hamv. Kaže Allahu poslaniće, a šta je sa hamvom? A hamv je u stvari djevir, znači brat od muža. Kaže poslanik sallam el hamvu el maut. Kaže djevir je smrt narodno značenje ljudi djevoju smrt u smislu ako uđe kod žene ili osami se sa njom ili svejedno ne osami se, znači e, zbog toga što je od bliže rodbine, lakše je i preći i brže može doći u fitno iskušenje da se e, stvori i rodi između njega i te, e, te žene ono što šerijatski nije ispravno i zato je e, zabranjeno ženi da se miješa, da se osamljuje sa djeverom, odnosno sa, sa bratom od njenog muža na osnovu ovog hadisa mutefekun alehi. Nas interesuje tema miješanja. Kažu, kažu učenjaci, ovaj hadis direktno ukazuje na zabranu miješanja spolu kaže, e, u oko čega nema sumnje u, razumijevanje ovog hadisa. Kako u kom kontekstu? E, zbog toga kaže, ako je zabranjeno ulazak kod žena, boraviti kod žena uopšteno. Znači, ako je to e, zabranjeno e, djeveru, preče je da to bude zabranjeno onima koji su joj, koji su joj e, veći stranci, jer djever je ipak dio porodce od, od njenog muža. Odnosno, u hadisu je došlo. Znači, ako je zabranjeno da uđe zbog neke potrebe ili nešto, pa šta je onda kaže sa onim koji hoće da, da, da duže boravi, da boravi, da bude u društvu, da se druži e, sa tu ženom, sa osobom. Znači ovdje je svejedno, kako kažu učenjaci, svejedno je e, ušao, da li on ušao e, samo, sam sa njom ili, ili bila ona u društvu. Kaže Muhammed Amin Šankiti, kaže, faqad sadar nebiju sallallahu kaže, Allahu poslanik sallallahu kaže, na početku svoga govora je upozorio na ulazak kod žena. A onda naravno kaže tahzir šedid nebevijun min ihtilati bihinne. Kaže ovo je e, jako žestoko veliko upozorenje od vjerovjesnika sallallahu alejhi na miješanje sa ženama. Kaže a nakon što ga je pitao Ansarije an za uđiha, od bližnjeg rođaka od njenog muža. Da li da on da li ima smetnje da on uđe Eh, pa je poslanik šane odgovorio abere, kaže anduhulihi alejha bil maut. Odgovorio da je on za nju smrt. Kaže wal maut huwa afdhu eh, hadithin yaqa yaqa fil insani eh, bidunya kama kal kaže a kaže smrt je kaže naj najteži, najgori događaj koji se čovjeku može desiti na dunjalku. A to dalje znači E, kaže da iz ovog trebamo razumjeti ako je to zabranjeno djeveru da je miješanje muškaraca e, e, stranaca sa ženama koje su njima strankinje da je to poput smrti zašto smrti zato što to vodi bez sumnje vodi u iskušenja vodi, i u, fit, vodi u fitnu i zbog toga je zabranjeno miješanje E, miješanje koje se može izbjeći u onim situacijama koje smo mi rekli, ono četvrto stanje, opet naglašavam, znači e, vrlo je bitna stvar ovdje da razumijemo ona stanja o kojoj mi govorimo kada je zabranjeno miješanje. Izuzeci, nužda, e, oni su, znači izuzeci i nužne situacije su, znači sporedna strana mi govorimo o osnovi, znači da postanu naše sjela, da postanu naše sjela, naše druženje, naše skupovi mjesta gdje se zajedno, zajedno pomiješaju muškarci žene, o tome mi govorimo. A može se takav vid, e, e, vid, takav vid e, skupova organizovati i u prilično drugačiji način. Sljedeći hadis sa kojim dokazuju učenjaci, a to je od Abu Hureyre radijallahu anhu, hadis kojeg bilježi također muslim, bilježi Buhari i muslim sva dva sahiha, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi lahe, on prenosi da Allahu poslanik sallallahu rekao inna lahe ketebe ala alebni ademe hadzahu mine zina. Kaže, Allah, Allah je propisao sinu Ademovom, odnosno potomstvu Ademovom, e, udio od zinaluka. Edreke dalike lame hale, To će ih dostići, kaže, ne mogu to izbjeći. Kaže, fezina lajni nezar. Kaže, zinaluk očiju je pogled, o zina san, el mantik, a kaže, e, e, zinaluk jezika Zenaluk jezika je govor, jer u nefsu temenna wa teštehi. A duša, kaže, e, želi i nada se. Wal, e, wal farđu saddiku zalike kullahu wa yukedhibuhu. Kaže, a polni organ e, to potvrđuje sve ili kaže to negira. Eh, hadis mutefekun alejhi. Kaže eh, eh, Emin Šakiti, rahimehullah, znači poznati ovaj veliki učenjak iz, iz Mauritanije, koji inače živi u Medini, veliki savremeni mufesir, rahimehullah, kaže u Vola Jahfa, sa poznatom od Advaul Bejan, kaže Vola Jahfa anna talebete wa talibat fil vaktil mali durus kaže nema, nije skriveno da kaže učenice i e, e, muškarci i žene, učenici, učenice i učenici u školi, na nastavi, e, na pauzama, kada imaju odmor, kaže da oni dolaze u situaciju da čine zinalog svojim očima, svojim riječima i svojim rukama a to se kaže direktno kosi sa ovim ovdje što je došlo znači u, u, hadisu. U hadisu je došlo upozorenje da se čovjek čuva, čuva svoje oči, svoj, čuva svoj jezik i čuva znači i čuva svoj e, svoj nefs odnosno svoje e, odnosno svoje tijelo od toga da se približava onom što će odvesti u dunjaluk a, a, a, pardon, uz a u zinalog vodi se i preko ove tri stvari, znači, koje spominjete na, na tijelu, čovjeka. E, a kaže, e, na nastavku kaže, a miješanje, znači miješanje muškaraca i, e, i žena, koji, koji, koji jednim drugima nisu mahrem, kaže, je direktan razlog i povod da se, da se znači, da se ostvari ovo, da se učini to, da se očima čini zinalog, da se riječima čini zinalog i da se e, rukama čini zinalog. Nema sumnje jel, da, da, da, ovaj hadis ukazuje, da ukazuje na zabranu toga. Jer ako mi uzmemo situaciju, znači ako se miješa, ako se žena koja radi na poslu pomiješana s muškarcima koji nisu mahremi ili u školi djevojka, Eh, ili eh, ova sjela koje mi spominjemo, jel, eh, skupove i sjela i, ili ugoste kada odemo, ako smo pomiješani, nema sumnje da tu dolazi do pogleda, da dolazi do, do riječi, nabacivanja i tome slično, da se rodi, da se odrede ode određene misli, da se rodi ono što šeitan inače postiče kod ljudi i ako se ne rodi čak na tom sjelu, onda se rodi poslije toga, šeitan to odradi na poznati način da, da omili osobu jedno jednu drugoj e, sa ciljem toga da se rodi među njima ono što je zabranjeno kako bi ih udalio od Allahove vjere što je poznata stvar, mi to svi dobro znamo. Sljedeći dokaz argument sa kojim učenjaci dokazuju e, iz hadisa dokazuju zabranu miješanja spolova, to je hadis od Umu Seleme, imamo dva rivajeta. Eh, oba rivajeta, jedan bilježi, eh, oba bilježi eh, Buharija u svom sahihu, kaže Umu Selemete, radi Allah, žena poslanika sallallahu alejhi ve radi Allah anha kaže ene nisa fi ahdi rasulahu sallallahu alejhi ve sellem kunne idha selemne min mektubeti kumne kaže žene bi u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada bi kada bi on predao selam od propisa namaza od farzova, kaže kumne, one bi ustale. Ustale bi znači, i izašle bi. Uh, kako će doći u drugom rivatu. Wa thabata Rasulullahi sallallahu alaihi sallam وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرَّجَالِ مَا شَاء, ma ša Allah. Kaže, a Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam bi ostao na mjestu i oni koji od muškaraca koji su klanjali sa njim. Mašala, koliko je Allah hoće da ostanu. Kaže fa iza qama rasulullah sallallahu Pa kaže kada bi ustao poslanik sallallahu ili okrenuo se njima, onda bi se i muškarci počeli pomjerati i ustajala, ustajali bi. Također u drugom rivajetu kod Buharije, kaže ona kana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bi da sallama qame nisao hina yaqdi taslimahu wa yamkuthu huwa fi maqamihi jesiren kablen kume. Kaže Allahu poslanik sallallahu sallam, kaže kada bi predao selam kameni e, sa žene bi ustale e, e, hine jakti teslimehu kada bi on završavao svoj selam, predavanje selame, selame i one čim bi predale, znači one bi ustale. a on bi ostao na svome mjestu kraće vrijeme prije nego što bi ustao. Kaže, nera Allahi, kaže, ravija prenosi, a to je Zuhri, kaže, uh, e, nera wallahi, uh, wallahu a'lamu, enne dhalike kani li jen sarifu nisa kable en judrike hunne ehadu mine riđal. kaže, mislim, smatram, Allah kaže, zna najbolje, kaže, imam Zuhri, Ibn Šihab Zuhri, kaže, Allah zna najbolje, kaže, da je to bilo, da su žene, da su žene, kaže, izlazile prve E, e, izlaze iz namaza, izlaze iz mešida, zbog toga kaže da ih ne bi stigli muškarci da se ne bi pomiješali e, sa njima. Kaže Ibn Hajar za ovaj hadis, kaže u ovom, hadisu je dokaz, argument kaže ištinabu mavadi tuhem, kaže va karahijetu muhale, muhale tati riđali van nisafi turqat fadlen anil bujut. Kaže u ovom hadisu u ovom hadisu je kaže e, e, dokaz da treba izbjegavati situacije, mjesta, stanja da čovjek upadne u neku, neku sumnjivu situaciju i kaže e, kerahijete muhalete kaže i, i pokuđenost miješanja muškaraca i žena fiturkat znači na, na putevima gdje, gdje je prohodno gdje se hoda kaže a kamoli u kućama Znači ovdje je riječ da se ne bi miješali na putu kada izađu van meščida. A kamoli jel u kućama da maksus dođu, da sjednu, da zajedno borave, da jedni u drugog gledaju, razgovaraju i pričaju. E, također Isti zaključak e, je naveo, naveo se od, od poznatog savremenog učenjaka Rahmetullahi El Mevdudija e, koji kaže Ferdinu el la jesmohu bihtilati džinsein bade, kaže Fime Vade, kaže vjera kaže, koja ne dozvoljava miješanje dva spola na mjestima gdje se čini i badet. Kaže, hel li ahadin an je anhu, annahu yubihu al htila bejnehuma fil kulliyat wal Kaže, da li može neko onda pretpostaviti da, da ova vjera ista dozvoljava miješanje muškaraca i žena, kaže, na fakultetima, e, u ofisima, uredima, kaže, ili na sjelima, ili u nekim klubovima i tome slično. Znači nezamislivo da, da, da ova vjera islam e, da, da, te, da u takvim stanjima jedno dozvoljava, a e, drugo, drugo zabranje. Sljedeći argument sa kočenjaci dokazuju zabran miješanja muškaca i žena je hadis od uh, Ibn Omara radijallahu Hanhuma u kojem kaže poslanik sa alejhi ve leu terekna hadel babe in nisa'i" kaže, uh, poslanik sam rekao, kaže, kada bi ostavili ova, ova vrata za žene, misli vrata od mešćida, ulaz u mešćid, kada bi ostavili za žene, znači samo da one ulaze na ta vrata, na druga vrata su ulaze muškarci. Kale Nafija kaže felem jedhul e, minhu ibn Omer na ta vrata više nikada nije ušao Abdullah ibn Omer sve dok nije umro. Eh, ovaj hadis bilježi ga Ebu Davud. Šeha Albani kaže da je vjerodostojan po šartu dva šeha eh, Buharije i muslima. Uglavnom hadis je vjerodostojan. Imao i drugi rivajete u kome je dopunjeno, jel, ovaj, ima dodatak koji nije bitan, uglavnom ovaj, ovaj na dovoljno govori, a to je da ovaj, eh, ovaj hadis ukazuje na to da je poslanik sallallahu alejhi ve da je znači da je da je e, naredio da se, da se na jedna vrata ulaze žene i da više ne ulaze muškarci na njih, a da na druge muškarci. Iz kog razloga? Znači, e, prvenstvo da se ne bi miješali. Znači, nema drugog razloga osim toga da se ne bi miješali. E, E, iako ovdje neki učenjaci, sam pa da kažem za ovaj hadis, ne ima učenjaka koji kažu da je Melkuf da su to riječi e, Abdullah ibn Omera, a drugi učenjaci kažu da, da, da su to riječi poslanika, sam sedam sve jedno, jel, i jedno i drugo, jel, e, ima, ima osnovu. Kaže Šeha Albani, koji ocjenja hadis vjerodostojni, kaže, ovaj hadis kaže u njemu je došlo kaže da putevi da se zatvori E, putevi, e, e, da se čuvaju putevi znači u kojima, kojima, kojima se sprečava da se miješaju, miješaju spolovi, odnosno da se napravi, da se što više udalji muškarci i žena gdje god je to moguće da ne budu zajedno. Kaže halatu tebaud u ademul ihtilati bene džinsen indel kako se ne bi miješali muškarci i žene suprotni spolovi prilikom izlaska iz mešida. <clears throat> Jer kaže u hadisu je došlo da je poslanik sam posebna vrata napravio za žene na koje bi one ulazile i izlazile i tako se, kaže, ne bi miješale e, yuhalit e, hunne, kaže wala yusharik hunne rijal i ne bi se u, njihovom izlasku, izlasku, ulasku i izlasku iz mešhida miješali muškarci e, prilikom ulaska i izlaska. također sljedeći hadis sa kojim učenjaci dokazuju, a to je hadis od Abu Hurajre bilježi ga muslim u svom sahihu, kaže poslanik sa sada hajru sufufi rižali evvaluha wa šarruha ahiruha wa hajru sufufi nisaj ahiruha wa šarruha evvaluha. Kaže najbolji safovi muškarac su prvi safovi, a najgori safovi muškarac su njihovi zadnji safovi. A kaže naj wa hajru sufufi nisa, a najbolji safovi žena su zadnji safovi žena. Wa šarruha euvaluha. A kaže, najgori su prvi safovi žena. Najgori safovi žena su oni koji su prvi najbliži muškarcima. Kaže, imam nevevi u svome šerhu, e, šerhu svoga, e, šerhu e, muslima, kaže, u tom hadisu, kaže, što se tiče, kaže, safova muškaraca, E, kaže e, oni ostaju znači uopšteno e, da su da je najbolji dio da su najbolji safovi naravno prednji kod muškaraca a da su zadnji najgori najlošiji u smislu zašto ovdje skori najlošiji u smislu da su blizu žena ako žena obrnuto. Znači ovo je u slučaju kada nisu žene sobom, objektom ili spratom odvojene od muškaraca, nego kada sklanjaju na istom spratu i mogu se vidjeti tako da nastalo je razilačka učenjaka, jel, šta ako je prostorija odvojena na istom su spratu, e, žene klanjaju za muškaraca, žene uopće ne vide muškarce, niti muškarci žene, da li je onda da li su onda, znači, zadnji safovi žena bolji od prvih ili prvi od zadnjih, što je pitanje za sebe. Ovdje je poenta, znači safova, kada žene mogu vidjeti muškarce i kada muškarci mogu vidjeti žene U ovom, znači, u ovom slučaju znači, e, je došao tekst Adisa da su najbolji e, prvi safovi muškarca, najgori zadnji, a najgori safovi žena su prvi, a najbolji oni zadnji. Pa kaže Imam Nevevi, kaže وَإِنَّمَا فَدَّلَ آخِرَ سُفُوفِ نِسَا حَادِرَاتْ مَا رِجَالِ لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُحَالَتَةِ الرِّجَالِ وَرُؤْيَتِهِمْ Kaže, poslanik sallallahu alaihi je dao prednost zadnjim safovima žena, oni žena koji prisustvuju sa muškarcima na namazu, zbog, e, zbog toga što su zadnji safovi žena najudaljeniji od muškaraca zbog miješanja sa muškarcima i viđenja muškaraca. Znači, niti se miješaju sa njima, niti ih vide. Kaže, وَتَعَلُّقِ kalbi im in derujeti harekatim. I da se ne bi njihovo srce, e, srce žena e, vezalo za muškarce koje bi one vidjeli u namazu. Kaže, وَسَمَاوْ kelami, da ne bi čule njihov govor kaže وَنَحْوَ ذَلِكَ su fufi hinne. I kaže, slično tome, kaže, a, a ukorio je, kaže, prve njihove safove, Kaže, li akcije zalik, zbog suprotnog značenja ovom spomenutom. Jer su one bliže muškarcima, jer mogu vidjeti muškarce, može, može im se vidjeti njihovo e, srce za njih i mogu se pomiješati sa muškarcima. E, kaže Imam Ševkani, također za ovaj hadis, kaže Hajru sufufini najbolji, e, najbolji safovi žena su zadnji safovi. Kaže, iz kog razloga? Kaže lema fil fihi Minel budi an zbog toga kaže koje žene budu zadnjim safovima Kaže, one su više udaljene od mogućnosti miješanja sa muškarcima. Znači, nema sumnje, znači da e, e, vidimo i kako su protumačili učenjaci i sami tekstovi hadisa govori o tome, o tome znači da, da je ovdje pojenta ovih širijskih tekstova e, i ovaj način ulaska u mešid, klanjanja žena i muškaraca, da je sve to sa ciljem da ne, ne, da ne budu pomiješani muškarci i žene. <clears throat> Dalje sljedeći argument, e, u sljedećem argumentu e, bilježi ga e, Imam Buharija u svom sahihu od Abdullah, od Abdullah ibn Abasa, on spominje, kaže, bio sam prisustovao, prisustovao sam, kaže, Bajram namazu sa Allahom i poslanikom, sallallahu alaihi selem. kaže, ali bio sam, bio sam mal, bio je dijete, pa sam boravio, kaže, je bio zajedno sa ženama. Pa kaže, e, pa je poslanik sallallahu sada nakon što je klanjao namaz, održao hudbu, jer za Bajram se prvo klanja namaz pa se drži hudba, kaže etan nisae, došao je ženama u omahu Bilal, a sa njim je bio Bilal. A Bilal je bio njemu kao sluga, pomagač, jel? Fe hunne, wa zekere hunne, wa amara hunne bi sadaka. Pa kaže, održao mi je vaz, pa je postakao, e, podsjetio na Laha Želešanu na Ahiret i naredio im da udijele sadaku hunne jehvine bi ejdihinne jak zifnehu. Pa kad sam vidio, kaže, e, njihove ruke, ruke žena, kaže da su one bacile ke min e, u, u, u, e, bilal u, u odjeću Bilala, radijallahu anhu, bacile su, kaže, svoj, svoj nakit E, skidale su sa sebe nakit i bacale u odjeću Bilala. Pojenta je ovdje, kako kaže Ibn Ređeb, kaže iz ovog hadisa, kaže thumma ete nisa, kaže juširu be ene nisa kunne ala hiddeti, e, ala hiddeti min riđali gajre muhtali tat bihim. Kaže iz ovog se razumije, e, tekstu hadisa kad došao zatim je otišao kod žena. Iz ovog se razumije kada da žene su bile odvojene od muškaraca, nisu bile pomiješane sa muškarcima. Uh, <clears throat> Isti taj hadis, samo u rivajetu od Džabera ibn Abdullah radijallahu anhuma, u istom kontekstu je došlo da je e, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači nakon što je održao eh, hudbu bio sa muškarcima da je došao kod žena da je došao sa, eh, sa, eh, sa Bilalom i isti završetak otprilike samo u različitom jel u različitom rivajetu Pojenta je ovdje da je došlo u rivajetu kod muslima, kaže e, juđli su riđal bijedihi, da je poslanik sallallahu alaihi sallam išaretio muškarcima e, u istoj ovoj situaciji, znači za Bajram, išaretio muškarcima da ostanu na svojim mjestima kada je otišao kod žena. Što znači da ne dolazi da se ne miješaju sa ženama. I to kaže također Ševkani, kaže fihi temizu međlisi nisa i da hadarne međamija riđal. Kaže u ovome, kaže odvajanje odvajanje, kaže, e, žena, kaže e, kada one dolaze na mjesta gdje se skupljaju ljudi li ihtilat rubama kane sebem li fitne a an a u jer kaže miješanje muškaraca i žena često bude razlog fitne e, koja nastaje od pogleda i ostalih stvari <clears throat> Sljedeći hadis sa kojim učenjaci dokazuju zabro miješanja e, spolova, a to je hadis od Ebu Saida el-Hudrija, u kojem je došlo da je <clears throat> E, neka žena došla Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i požala se, da skratim e, hadis, požala se poslaniku sallallahu alaihi kaže, e, odeše, kaže, muškarci sa nagradom, ti im držiš predavanje, obraćaš im se, pa kaže, kad bi ti, kad bi izdvojio jedan dan za nas, hadis bilježi Buhari o svom sahihu, kaže, pa je došao i nama i kaže, i nas poučio vjeri. Pa im je rekao poslanik sallallahu alejhi ve kaže ičte mi'ane fi jaumin keda wa keda fi mekanin keda wa keda. Kaže, okupite se uh, toga, toga dana, tom i tom mjestu, Fećte me'ane, wa eta hunne Rasulullah sallam, pa se one sakupile, pa je došao Allahu poslanik sallallahu sallam, kaže, fa alleme hunne mimma Allah, pa je poučio onome čime njega Allah tala poučio. Iz hadisa se razumije, uh, znači da su po, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uh, po, imao posebna, posebne znači, predavanja, dersove, se skupove, kako hoćete, halke, znači koje E, kojima se obraćao dan i mjesto, kojima se obraćao muškarcima, a posebno ženama nisu se bili miješali. Vajda e, kane kaže Rasulullah sallallahu alejhi lem juhalit e, lem yahlid bejne hadisi wa talimi kaže ako Allahu poslanik sallallahu nije pomiješao muškarce i žene kada treba da, da, da ih pouči vjeri Kaže, pa onda je još preče da ne, bude, jel, da ne budu bili pomiješani u nekim drugim, e, drugim situacijama, kao što danas, jel, danas imamo ove savremene klasične primjene zapamtite. Znači, mi govorimo ovdje e, e, ti problemi kojih govorimo, gdje je zabranjeno miješanje spolova, a to su znači škole, znači svejedno bile osnove, srednje škole ili fakulteti, radno mjesto, i e, ova sjela okupljanja e, kada odemo u i tome slično. Znači govorimo o tim vrstama, o tim vrstama e, miješanja muškaraca i žena, miješanja spolova. sljedeći hadis koji ukazuje na zabranu miješati, onaj hadis koji smo mi spomenuli u kojem je došla riječ ihtilat, uh, miješanje muškaraca i žena, a to je hadis koji bilježi Buharija u svom sahihu, u kojem je u stvari naslovio ga Buharija pod naslovom Babu tavati, Tavafi Nisame Rižal, poglavlje uh, Tavafa, Tavafa žena sa muškarcima. I u tom hadisu je došlo uglavnom e, ono što nas interesuje vezano za ovu temu e, da je, da je bilo riječ o tome da li žene trebaju zajedno da, da tavaju s muškarcima ili ne, pa je došlo u tom hadisu da je upitan a kaže kejfe juhalitna riđal kako su žene, jel miješale se s muškarcima prilikom tavafa, pa je on odgovorio lem, e, lem je kunne juhalitne kanet a išetu tetufu hađrete min riđali la hali tuhom. Kaže, nisu se miješale, kaže, sa muškarcima, a Iša radi Allah Hanho, kaže, e, tavafila je odvojeno od ljudi, nije se miješala sa njima. Što ukazuje, znači, iako su oni istovremeno e, obavljali tavaf, ali nisu bili pomiješani muškarci i žene. Ono što danas imamo miješanje, jel, tam e, konkretno u situaciji prilikom tavafa, znači, ono je koji učinjaci kažu da je to, da je to nužda, da ne može se drugačije, pogotovo za vrijeme Ramazana i za vrijeme hadža. hađa, a ovim drugim situacijama nastoji tamo, jel, ljudi koji radi da odvoje muškarci od žena, da ne budu pomiješani. E, sa ovim smo jel, završili najbitnije e, dokaze, argumenta i suneta koji kazuju na zabranu miješanja, na zabranu miješanja spolova, znači iz Kur'ana i sunneta. Ostalo nam još sljedeće, a to je da spominjemo e, stavove, e, stavove, govore učenjaka iz sve četiri mezeba, govore učenjaka mimo mezheba i onda spomine argumente e, drugih, da, da argumente, oni koji argumentiraju sa određenim hadisima, širijskim argumentima na dozvolu miješanja mušaraca i spolova, na, na, na, te argumente neke treba odgovoriti, vidjeti sa koje strane dolaze i na određene šube koje oni navode kao argumente. S obzirom da smo mi probili vrijeme, da na vrijeme jaci, s ovim ćemo pre, ćemo, staćemo ovdje, pa ćemo nastaviti dalje gdje smo stali. Svanak Allahume ve bihamdik, ešhedu en la ilaha ila ente, estakvirke ve tubu ilaik. Andalusam, Andalusam, Andalusam.